Ebyabalevita esura ya mkaga Omukama agambira Musa ati Ko muntu wena wena arafakaraga akashenga omukama nagobeza mutayiwe akintu ekyamubikisize anga gube mukwato anga kumunyaga anga kumugingiza anga ashangwe yaronda ekinagirwe yaketonga na anaira ebishuba anga afakale ali kimo omubintu byabantu bakora bakafakara oro muntu yafakara entambara ekamkwata agarule ekyo yanyagire anga ekyo yayakire ondijo amugingize anga ekyo yabikisibwe anga ekinagirwe ekyo yaronzire anga ekintu kyona kyona ekyo anayireo ebishuba agarure ekigobire mara akitungikeo ekitweka kya katanu akiye mukama wakyo akiroke kugira ekiongoke kenya tano yentambara ekiongoke kenya tano yentambara amukama akiretere omukwani empaya yentama etaina kamogo kuruga omubuyo iwe wenene ogirengere aiguzi rekiyongo Kenya tano yentambara omukwani aramugiriraga enyatano omumayisho gomukama mara aragorulirwaga arwe kintu kyona kyona omubyo muntu yakukora akakwatwa omushango ebitambo byokokibwa bikawao omukama agambira musati oragire aroni n'abatabani oti eri niryo iteka likwete akiyongo kyokokibwa ekiyongo kyokokibwa kirale omuruiga ali rutale ekiro kyona kugoba bwankya nomuliro gwa arutale gwikale nigwinegezibwa omkuwani ajwale kanzuye nesuruwaliye byombiri bya kitani ayole ijwi lekiyongo ekyokokibwa aliya rutale aliteke arubajuru arutale egyo Aho ajule ebijwaro bye ajware ebijwaro ebindi aturukie eijui enja yorusisira alitwale amwanya gulikwera omuliro ali rutale gwikale nigwenegezibwa obutarara omukuwani ayembeo enkwi buli bwankya agitekeo bunyanungi ekiyongo kyokokibwa kandi agyokezeyo ebishaju byebiyongo byemirembe omuliro gwikale nigwinegezibwa ahali rutale obutagwisa mkono gutalirara ebiyongo byemyaka eri nilyo iteka erikwete eri kiyongo kyemyaka batabani baroni bakionge omumaisho gomkama omumaisho ga rutale omoyi akiyeo ekikamato kensano enungi amo namajuta nobunuma bwona obukiriwo eki abenikyo ayokeza aliya rutale guli mugabo go kuijukirawo ekiongekyo akataatu kakyo kanshemerera omukama ekiri kusigalawo aroni nabatabani bakirie kirirwe omumwanya gutakatifu obuzira kutumbisibwa bakirire nyakabuga keyema domuterano kitakukandirwana na itumbyo na kitaishura guli mugabo gwabo abiyongo byange ebyokosibwe omuliro kintu ekitakatifu muno nke kiyongo ekenya tano yobufu nekenya tano yentambara buli mushaija omubana ba Aroni yakukiryao nkoko byakangirwe eirairiona omumizarwa yanyu kiwe abiyongo byomukama ebyokesibwe omuliro arakabikwatagao arabaga mutakatifu omukama agambira musati ekinikyo kiyongo ekyo aroni nabatabani baraongera omukama akiro ekyo barakorwa amajuta ekitweka kya ikumi ekya efa yensano enungi eri kuigana ekiyongo kyemyaka ekyabulikiro enusu yakyo akiyonge bwankya enusu endijo boygoro kikoleranwe namajuta asaani okirete kitambirwe bunyanungi obundazi bukanzirwe nke kiyongo kyemyaka okiyonge kuyamu akatachu akanshemerera inye mukama omukwani omuli batabani baroni akozirwe amajuta kumusikira arakiyongeraga omukama nkoko kyakangirwe eira lyona kyokibwega kyona bulikiongo kyemyaka ekyagirwa omukuwani kyokibwega kyona kitaliribwa ebiyongo byenetano yobufu omukama agambira musati ogambire aroni nabatabani oti eri niryo iteka lekiongo kyenyatano yobufu omumwanyambali ekiongo kyokokibwa kitirwa ekiongo kyenetano kibeniyo kitirwa omumaisho go mukama kionene kitakatifu muno omukwani arakiyongaga arubufu arakiryaga kirirwega omumwanya gutakatifu omulinyakabuga keyema lye omuterano kyonka kyona ekirakakoraga anyama yakyo kirabaga kitakatifu kandi kaharalugwao obwambo bwakyo ukashayimukira ekijwaro ekijwaro ekyo akiyogeze omumwanya gutakatifu enyungu eyo kyachumbirwamu eyatwe kyonka kakiracumbirwaga omunyungu yo mulinga egyo ekutwe eshube eyogorozibwe omumaize buli mushaija omubakwani yakukiryao kione ne kitakatifu muno kyonka taliyo kiongo kya nyatano ya bufu kiralibwaga kakirugirweo obwamba bakabuleta omuyema muterano kukora enyatano omumwanya gutakatifu kyokesibwe omuliro